Thank you. Liebsten hat wieder was umgestellt. Da ist man natürlich ganz durcheinander. Wo, was, wem, warum, wohin, woher. Das fragen sich die Zeltplanen aus dem die äh, bisherige Radio Jerewan schon gebaut haben. Noch einmal einen herzlichen Dank an all die Spender schauen Sie die Zeppelinen jetzt an, wenn sie sich so im Wind bewegen. Sie werden es im Hintergrund hören. Ihr Herz ist im Hintergrund. Was gibt es bei euch in der Schweiz oder jetzt in Zürich? Die Schweiz ist ja ein vielsprachiges, vieldialektiges Land. Ich weiß nicht, ob es auch ein dialektisches Land ist. Das habe ich noch nicht so herausgefunden, aber habt ihr da so einen Spruch wie. Äh, Sieh du, kehrt der Hund ja nach dir? Also das ist so die bayerische Art und Weise, immer, das war früher mal so, wenn man zum Ausdruck gebracht hat, dass man nicht wusste, ob man jetzt sie oder du sagen soll. Sieh du, kehrt der Hund ja nach dir. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was da ist. Warum und wieso. Feierabend, 10 Uhr vormittags, 10 bis 12. Immer die Radiere waren Jote, da der Herrn Langen, Philipsen und Marold. Aber zu den anderen Zeiten, also zum 12 zum Beispiel, da hören Sie das Feedback, die Feedback-Installation von Knut Aufermann. Und ab 14 Uhr hören Sie Herrn Johnny Hedin oder seinen Laboranten wie heute. John Hiddle her, den kann man eigentlich überhaupt nicht sehen, man kann ihn nur hören. Und kann man auch hören um 18 Uhr, von 18 bis 23 Uhr. Das alles in der Limatstraße 44 am Kunsthof. Aber jetzt erst einmal Radio Javan, die Jute. Sie ja vielleicht schon mitbekommen haben und wenn Sie es noch nicht wissen, dann erfahren Sie es jetzt. Wir sind ja da zu dritt in der Jurte. Der Philipsen, der Marold und ich. Und jetzt hat der Philipsen ein bisschen mal die Musikauswahl gemacht. Und schon ist wieder schief gegangen. Da hat er sonst ein gewisses theoretisches Verständnis von allen Geschichten. Gestern habe ich ja schon nach einem Kissen gefragt und tatsächlich abends, also auf, äh, auf in die Nacht, auf, in der Nachtsendung, da ist dann auch das Kissen schon angekommen. Also man sieht, das Radio funktioniert, es wird gehört. Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht noch jemand Kissen vorbeibringen wollte. Also sind herzlich gern eingeladen. Ja, deren Kissen sammeln. Also der Philipsen hat jetzt sein Kissen, aber der Marold bräuchte auch noch eins und ich selber, ich würde auch gerne. Dann doch ein Kissen, jetzt sitze ich immer so ein bisschen auf der Jacke, weil der Stuhl ist unbequem. Aber wir sind unterwegs, da kann man nicht immer auf Bequemlichkeit achten. Und ich weiß nicht, wie man sagen soll. Aber weil wir mit dem Z unterwegs sind, dann ist natürlich das Nomadische auch unser Thema. Ich meine, in der Mongolei, da ist das ja völlig klar. Da kann das überhaupt nicht anders. Auch wohin die Leute heute sehr viel sesshafter geworden sind, das muss man schon sagen. Trotzdem, ja, trotzdem haben sie natürlich viel vom Nomadischen behalten. Und das, was sie behalten haben, also jetzt erleben sie live das, was ich mich vorher gefragt habe, wenn jetzt der Philipsen da die ganze musikalische Geschichte vorbereitet, wie das dann überhaupt zusammenpasst, weil der weiß jetzt wiederum nichts über die Zeiten und solche Geschichten. Das ist ihm fremd. Also ich weiß, ein Musikstück dauert so und so lang, aber er macht es nicht immer, bringt es nicht immer in Verbindung miteinander. Aber sie wissen, man muss Verbindungen knüpfen. Im Hintergrund hören wir mongolische Musik vom Ashtag. Ashtagan und Amdragash. Das sind auch drei, die Musik machen mit verschiedenen Einflüssen. Und äh, Ashtagan hat mir vor längerem gesagt, Mensch, jetzt wenn sie da mit der Radiera ja, in Zürich seid, dann gebe ich euch mal ein bisschen Musikstücke. Radio Jerevan-Jurte wird musikalisch nicht nur von der Mongolei bestimmt, aber schon zu großen Teil. Also lassen Sie sich überraschen. Den Radio Jerevan-Jurten Nachmittag wollen wir eigentlich in der nächsten Zeit auch verschiedensten Diskussionen öffnen in die Stadt hinein. Ich meine, nicht umsonst haben wir in Zürich, wir sind ja jetzt nicht mitten am Land, wir sind in Zürich mitten, mittendrin, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also, wenn Sie wissen, wo die Hochschule für Gestaltung ist, dann wissen Sie auch, wo der Kunsthof ist, dann wissen Sie auch, wo die Limatstraße 44 ist und dann finden Sie auch den Radio Jerewan und die Jurte. Und das nehmen wir natürlich auch zum Anlass, Gespräche zu führen, Leute einzuladen. Die laden wieder andere Leute ein. So wie man das macht in der Jurte, wenn man unterwegs ist. Und gewissermaßen ist es eine Art von Einstand für den heutigen Nachmittag, möchte ich Ihnen, möchten mir, mir drei, in dem Fall dann besonders der Marold, den verstehen Sie vielleicht ein bisschen besser, der spricht dann meistens Hochdeutsch, also dann Sie sich jetzt nicht gleich wundern. Der Marold hat zwei Radiokünstler, Radiokomponisten befragt zu ihrer Art des Arbeitens und zu dem, wie sie Radio und das Arbeiten damit, den Umgang damit verstehen. Und das möchte ich bei Ihnen gerne zu Gehör bringen. Also wie gesagt, auch die nächsten Nachmittage dann passend zum Wetter. Ein bisschen was zum Nachdenken, zum Weiterdiskutieren, zum Nachfragen. Kommen Sie vorbei im Kunsthof, Limmatstraße 44. ganzen Tag einmal ausfinden. die Zunge da, mit England in der anderen Kopf. Ja, das so. Ich sah, ich sah, Vögel angelegt, lass Fuß drauf. Das ist ein Frecher. Der Planet steigt aus in der Funkstadt, wartet bis er oben auf dem Hof. Ich war nicht dabei, die erste Woche. Ich bin geflogen. Vielleicht noch als Schwarz im Hintergrund. Also Musik, Kompositionen von Robert Petruba und Isabella Bordoni. Und äh, Marold hat ihm dann Fragen gestellt. Meine Stiefel! Ich weiß, dass Sie jung und unerfahren sind, Susan. Hey, du hast sie wohl nicht alle. Was willst du mit den Stiefeln? Sie kaufen? Kennst du diesen Penner? Den habe ich hier noch nie gesehen. Wo haben Sie die her? irgendwie mag ich den nicht. Ich hätte gern mal eine Antwort. Also nochmal. Woher haben Sie diese Stiefel? Du kriegst gleich eins in die Fresse, du deutsches Schwein. Verdammter Hurensohn! Jo, die passen mir wie angegossen. Das sind noch meine oder spinne ich? Ich Hatten plötzlich zwei Mahlzeiten am Tag. Doch, sie wollten mehr. Du kriegst gleich eins in die Fresse, du Komm deutsches Schwein. Du auch, Zwergnase. Verdammter Hurensohn! <laughs> ich verstehe. Einen Augenblick mal. Du kriegst gleich eins in die oh. Fresse, du deutsches Schwein. hinten nochmal eine andere Stelle. Ja, so ist es. Und gleich eine Antwort. Oh, verdammter Hurensohn! Non. Poi, il cinghiale che già era si è sparpagliato in una poltiglia di colore. Il furore si è aggiunto al furore. Bisognerebbe avere le parole giuste, le parole giuste. Bisognerebbe avere Bisognerebbe, bisognerebbe avere le parole, le parole giuste, giuste. Bisognerebbe avere le parole giuste per descrivere la scena di indelebili colori. Girato verso destra, verso destra sente il rumore dei tacchi sul marciapiede, il latrato dei cani. Il latrato dei cani è lontano, è lontano, è lontano. E il rumore dei tacchi è vicino, perché così è di solito, perché così, così, così, così, perché così è di solito. Voglio dire, voglio dire... Voglio dire, il rumore dei tacchi sul marciapiede è vicino, mentre il labrato dei cani è lontano, perché così è di solito disposto in fronte a se stesso. E suono di locomotiva e carillone, e poi e percussione di unghie alle finestre, e poi e tanto altro ancora, e poi basta. Basta. E poi basta. Quello che qui si chiama Mondo. Mondo. Quello che qui si chiama mondo. Bisognerebbe avere le parole giuste. Giuste. Le parole... To say something uh, new, but I mean, from my opinion, um, my my art project are really um, fundamental, are really a big part of my daily life, um, much more than project of life, you know. I mean, really, daily life is day by day, and um, with the same um, attitude as I live, I live. I also approach my art, not only because also my art is developing day by day, but also there are really no separation between uh, project of life and project of art. Uh, because of that, of course. Uh, um, art project, um, they get every kind of influence. They are influenced by, uh, by, by social environment, by economical, political environment. Uh, and this happen uh, more and more. Hmm? Uh, for example, when I start, uh, let's say more or less 20 years ago, um, I was more uh, because the age probably, and also because the self consciousness of what you are doing. Um, I was more concentrated on myself, on my um, yeah, not because um, um ambizione, not because um, mm, ambitious to, to be you uh, know something but uh, because uh, of course when you are younger you are the center and uh, more and more really more and more you are not the center anymore and if, if you have to say what happened with art um, with art project so more and more i'm interested in collective project which are maybe they have the possibility to um, influence influence a little bit uh, social life because when I start my art work, uh, um, my first um, uh, can I say interface, <laughs> uh-huh, they were theater and radio, radio art. So let's say it's there since since since the beginning, since ever. Uh, of course, as everything is there and it moves and uh, media are of course media are very strong part of my work uh, not only media but the relation with media and because media and relation they change uh, my work also Change um, to be involved in let's say simple technology i say simple because i'm not really um, uh, I have not really big knowledge about technology, but I, I, I like um, to work with people and develop together um, some some new relation with technology and radio and radio art are is included in this pathway. Um, so deal with media is really mm, what I think now is completely necessary because media are the way for for uh, uh let's say communication. Huh? Media means also communication, and to make this link between art, information, communication, between art and society is something very uh, I know there is something wrong when I find myself watching nature shows on television. When you find yourself sitting in Listen to my last words offers a window onto Listen to my last words you think about the natural world from a safe distance. Nature photography. When I am here, I shall not mind. I shall merely murmur. If no one comes and sees me here, it will be all right. Here it is hard to believe that anything is free. Come, let us lapse into freedom. Let all these things become less than dust. Let me not think at all, ever. Let anything except what is coming come. That's the way I've always felt. I hear voices. I hear voices. Radio is, uh, uh, can you say, uh, una sorta di colonna sonora della mia vita. Mm-hmm. Um, yeah, uh, it's like, uh, I, I like radio because uh, of course this <laughs> is normal but uh, um, compared with television for example so i like the way to use the radio because they leave uh, you free huh? mm-hmm. just out uh, about the perception of space huh? mm-hmm. you can move with the radio around <laughs> and uh, for example really you move because uh, radio when, when you drive you listen to radio or when you walk but uh, i mean uh, radio to me means really home mm-hmm. um, i, I uh, most of the time i live with the radio always uh, on um, and that means also to approach this uh, living radio huh? because the radio lives, lives by herself itself I don't know if it's woman. In Italian, it's a woman. So, uh, and uh, because I, I uh, move in my house huh, from room to room, there are the room where the radio is in. So this kind of uh, perception of uh, space and uh, um, intimacy of the house also is something very. I, I start with some uh, networking project. Uh, uh, um, at that time, uh, I mean, I was really working a lot in Vienna, in Austria, and in the in the so-called <laughs> community art community, built around.